Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի գլխավոր թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախ խորվանորությունների մասին համարոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն նախագահի նստավայրում։ Ուժեղ քամու եւ կարկտի հետևանքով Ստեփանակերտում վնասվել են շենքերի տանիքներ եւ տներ, ավտոմեքենաներ տապալվել են ծառեր։ Բնական աղետը մեծ վնաս է հասցրել նաեւ Հադրութի շրջանի բնակելի շինություններին ցանկատարածքներին։ Նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մասնակցել է Ճարտար քաղաքում նորակառույց Վարդանանք եկեղեցու ոցման հանդիսավոր արարողությանը։ Ստեփանակերտի օթանավակայանում տեղի ունեցել Արցախի ֆեստոտային երկրորդ փառատոնը։ Բակո Սահակյանը ցավակցական հերագիր է հղել Իգոր Մուրադյանի հարազատներին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված վերջին օրերին Մայրաքաղաքում եւ մի շարք շրջաներում ուժեղ քամու եւ դեղացած կարգտի հետևանքների վերացման ուղված միջոցառումներին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահն ընդգծել է բնական աղետների հետևանքների պատշաճ մակարդակով վերացման անհրաժեշտությունը այս ուղությամբ հանրարարականեր տալով շահագրգիռ կառույցների ղեկավարներին։ Աշխատանքների համակարգման նպատակով ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ։ Խորհրդակցությունից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ասաց, որ աննախադեպ անձրևի քամու եւ գարգտի հետևանքով Ստեփանակերտ քաղաքում վնասվել են շենքերի տանիքներ եւ տներ, ավտոմեքենաներ, տապալվել են ծառեր, ջրողողվել նկուղային հարկեր, փոկվել էլեկտրալարեր։ Բնական է քաղաքապետարանը ընկալում է նաև քաղաքաշինության նախարարության աջակցությունը բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման հարցում եւ մյուս հարցերը առաջիկա օրերի ընթացքում քաղաքը բերել նորմալ բնականոն վիճակի։ Դիմում ենք մեր քաղաքացիներին բոլորի մասնակցությունը, ակնկալում ենք այս արտակարգ իրավիճակի հետևանքները վերացնելու գործում, իսկ մասնավոր հանձնատների բնակիչներին խնդրում ենք տանիքների վերանորոգման հարցով դիմել բնակշահագործման տնտեսություն հնարավորության սահմանում ստանալ քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Այժմ ձերուն կնդրության ենք ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Հունիսի 11-ից 18-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 734 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 175, տեխնացին բնույթի 5 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 19 արտակարգ դեպք։ Հունիսի 17-ին ուժեղ քամու եւ կարկտի հետևանքով Ստեփանակերտում վնասվել են շենքերի տանիքներ եւ տներ, ավտոմեքենաներ, տապալվել են ծառեր։ 3 ժամը 14:03-ին հաշվի առնելով կարկտավտանգ ամպերի կուտակումը գործարկվել են հակակարգտային կայանները։ 14-13-ին Մայրաքաղաքում եւ Մերձակա մի քանի համայնքներում սկսվել է կարկուտ, հորդարատ անձրև, ուժեղ քամու ուղեկցությամբ։ Բնակիչներից ստացվել են բազմաթիվ ահազանգեր, որոնց օպերատիվ արձագանքել են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման փրկարարները, ինչպես նաև հրշեջ փրկարարները։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի հրամանով ծառայությունը բերվել է բարձր պատրաստականության, ստեղծվել են օպերատիվ խմբեր, Հունիսի 11-ից 18-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 26 դեպք։ Գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք, զոհվել է 1, տուժել 2 քաղաքացի։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած ալիզնեկ զինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման երկու դեպք է գրանցվել։ Բոլոր դեպքերում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խումբը հայտնաբերված գտածոները պահեստավորել է հետագա վնասազերծման համար։ Բնականաղետը մեծ վնաս է հասցրել նաև Հադրութի շրջանի բնակելի շինություններին ցանկատարածքներին։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը աղետները մեզ վնաս են հասցրել տեղի ցանկատարածություններին Օրեր առաջ տեղեկացրել էինք, որ Կարկուտը 100%-ով ոչնչացվել էր մոտ 1550 հեկտար հացահատիկային ցանկատարած, որտեղ ընդհանրապես բերքավակ չի կատարվել։ Տեղացած հորտարած անձրևը Կարկուտը, որը զուգակցվել է նաև ուժեղ քամիներով, վնասներ են հասցրել նաև շրջանի համայնքների բնակիչներին, ինչպես տեղեկացանք Արաչամուղի համայնքի ղեկավար Սուսան Աբաբյանից, Արաչամուղ գյուղում մեխակալան բնակավայրում կամուս դժվել է միշալ բնակելի տների տանիքներ։ Հորտարած անձրևը երկարկուտը վնաս են հասցրել նաև Գառնանացան եւ հացահատիկային ցանկատարած աշխատակիցներին։ Հասցրած վնասները ճշտելու եւ Արցախի հանրապետության կառավարության ներկայացնելու նպատակով վարչակազմի պատասխանատուները եղել են տեղերում եւ միջոցներ են ձեռնարկում ճշտելու հասցված վնասները։ Շրջանային հանձնաժողովը տեղերում ճշտում է հասցված վնասների չափերը։ Այսօր գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել, որի ընթացքում քննարկվել են վերջին օրերին հանրապետությունում բնական աղետների, կարկտի, սելավների ուժեղ քամու պատճառած վնասները եւ դրանց բացասական հետևանքները մեղմացնելու վերաբերյալ հարցեր։ Խորհրդակցության ընթացքում նախարարության համապատասխան պաշտոնատար անձանց եւ ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվել է ստեղծել աշխատանքային խմբեր, որոնք հունիսի 19-ից այցելություններ կիրականացնեն շրջաններ, Մարտունի, Քաշաթաղ, Աղետից դուրս գյուղատնտես տնտեսական նշանակության հողատեսքերի տարածություններն ու վնասվածության աստիճանը ճշտելու նպատակով։ Իրականացվելիք աշխատանքներում կներգրավվեն նաև շրջվարչակազմերի գյուղբաժնի ներկայացուցիչներն ու համայնքները սպասարկող գյուղատնտեսները։ Ուսումնասիրություններից հետո կքննարկվեն դժժաց հողօգտագործողներին աջակցության տրամադրման մեխանիզմներն ու ձևաչափերը։ Նախարարը անդրադարձել է նաև կառավարության կողմից վերջերս ընդունված Արցախի հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր զարգացման եւ անասնաբուծության Հանրապետությանը ներկայացվող պարտադիր պահանջների վերաբերյալ երկու ռազմավարական նշանակության ծրագրերի դրույթները հողօգտագործողներին եւ ֆերմերներին առավել հասանելի եղանակներով հрамցնելու խնդրին, որը նախատեսվում է լուծել տեղերում հանդիպումների, անմիջական շփումների եւ սեմինար խորհրդակցությունների կազմակերպման միջոցով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հունիսի 16-ի նախագահ Բակո Սահակյանը նույն օրն Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մասնակցել է Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքում նորակառույց Վարդանանք եկեղեցու ոցման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախագահը Ճարտարում նոր եկեղեցու արկայությունը կարևորել է ազգային եւ հոգեվոր արժեքների պահպանման ու ամրապնդման տեսանկյունից նախագծի իրականացումը համարելով հայրենիք սփյուռք համագործակցության կոնկրետ օրինակներից մեկը եւ երախտագիտություն հայտնել Ռուսաստանի Վրաստանաբնակ բարերար Վլադիմիր Ավակյանին եկեղեցու կառուցման համար։ Արարողությանը ներկա էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, ներկայացուցիչներ Հայաստանից եւ Սփյուռքից, հյուրեր արտերկրից։ Հերախոսակապով հաղորդում է Մարտունու շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Սուրբ Վարդանանքի եկեղեցին կառուցեց հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի միջոցներով։ Իդեմս հիմնադիր ղեկավար արմատներով ճարտարցի ռուսաստանաբնակ բարերար Վլադիմիր Ավակյանի։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Բարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի ձեռամբ ոսվես նորակառույց եկեղեցին եւ մատուցվեց Սուրբ Պատարագ։ Պատարակից հետո եկեղեցու Բաքում տեղի ունեցավ հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի 5-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումը։ Եկեղեցու շինարարության եւ կարեւորության, ինչպես եւ հիմնադրամի գործնեության մասին ներկայացրեց ճարտարի քաղաքապետ Արտուր Աղաբեկյանը։ Հանդիսավոր միջոցառման ավարտին Վլադիմիր Ավակյանն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հանձնեց խորհրդանշական դերներ։ Շինարարական գործիք մալա մաղթելով, որ այն գործի օրվա մեջ 24 ժամ եւ Նիկոլա հրաշագործի սրբապատկերը, որ օգնի նրան հրաշքներ գործելու համար։ Այնուհետև ներկաները դիտեցին հիմնադրամի կողմից իրականացած աշխատանքների մասին պատմող տեսաֆիլմ բարերարը գոհ է 5 տարիներից հաճե դասաշխատանքից եւ նշեց, որ Հոբելյանին շահագործված եկեղեցին դարձավ նաեւ իրականացած աշխատանքների ամփոփման հնարավորություն։ Նա իր ուրախությունն ու գոհնակությունն է հայտնել, որ կարողացավ արցախցիներին ուրախություն բարձրացնել։ Նույն օրը Բակո Սահակյանը Ստեփանակերտում հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա գլխավորած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատվիրակության հետ։ Քննարկվել է հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Երկուստե կարևորվել է փոխգործակցության շարունակական ընդլայնումն ու խորացումը։ Հանդիպմանը մասնակցում էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ։ Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի ուղեկցությամբ հունիսի 16-ին այցելել է Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան առաջնագից, տեղում ցանոթացել օպերատիվ մարտավարական իրադրության ընթացիկ զարգացումներին, շփվել դիրքապահ զինծառայողների հետ։ Հայկական երկու հանրապետությունների բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչները վստահեցրել են զինվորականներին, որ ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում այսուհետ եւս կարվի հնարավորը հակառակորդի հավանական ոտնձգությունները կանխելու եւ հայկական զինուժի մարտական հնարավորությունները կատարելագործելու ուղղությամբ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարներին առաջնագից կատարած այցի ընթացքում ուղեկցել են նաև Պաշտպանության նախարարներ Լևո Մնացականյանն ու Դավիթ Տոնոյանը, բարձրաստիճան այլ զինվորականներ ու պաշտոնյաներ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Բակո Սահակյանը մասնակցել են նաև Պաշտպանության բանակի շտաբում անցկացված խորհրդակցությանը, որտեղ քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական հակագործակցության օրակարգային տարբեր թեմաներ, անդրադարձ է կատարվել առաջնային գծում տեղ գտնող վերջին զարգացումներին եւ հակառակորդի հավանական սադրանքները կանխելու ուղղությամբ իրականացվող համալիր գործընթացներին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհակալական նամակ է հղել Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նամակում ասված է. «Հարգարժան Նիկոլ Վովայի, անկեղծ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ սույն թվականի հունիսի 16-ից 17-ը Արցախ այցելելու իմ հրավերն ընդունելու համար։ Քննարկումները, որոնք տեղի են ունեցել ձեզ եւ ձեր գլխավորած կառավարական պատվիրակության հետ, շատ կարեւոր էին եւ բովանդակալից։ Ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել մեր հանդիպման ընթացքում ձեր արտահայտած դիրքորոշման դրան համար, որ դուք ողջունում եւ կարեւորում եք իրական եւ բովանդակային փոփոխություններ իրականացնելու Արցախի նախագահի պատրաստակամությունը եւ այդ հարցում անվերապահ աջակցում եք Արցախի գործընկերներին եւ երկրի ղեկավարին, եւ որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անվերապահորեն աջակցում է մեր բռնած քաղաքական կուրսին։ Կուզենայի ընդգծել, որ Արցախի իշխանությունները եւ անձամբ ես անվերապահորեն սատարում ենք Մայր Հայաստանում ժողովրդավարության եւ օրինականության ամրապնդմանը, ինչպես նաեւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղ Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման ուղղված ձեր սկզբունքային քաղաքականությունը։ Համոզված եմ, որ այսուհետ եւս ել ավելի կընդլայնվի հայկական երկու հանրապետությունների սերտ փոխգործակցությունը իբարս մեր հայրենիքի եւ ժողովրդի։ Մեկ անգամ եւս ընդունեք իմ երախտագիտությունը եւ ջերմ բարեմաղթանքները։ Հունիսի 16-ին Ստեփանակերտի օթանավակայանում տեղի է ունեցել Արցախի ֆեստ օթային երկրորդ փառատոնը, որն իրականացվել է էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների, մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունների եւ Yell Extreme Park ընկերության համատեղ ջանքերով Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ստեփանակերտի օթանավակայանում հայրավոր մարդիկ հավաքվել էին ականատեսն ու անմիջական մասնակիցը լինելու օթային զբոսաշրջության երկրորդ փառատոնին։ Չնայած անձրևոտ եղանակին, այնուամենայնիվ արհեստավար շոթաչուների շնորհիվ փառատոնը կայացավ։ Մեկնարկը տրվեց ինքնաթիռների եւ օթապարիկների մասնակցությամբ կազմակերպված օթային շոուով։ Դերասան Արսեն Գրիգորյանը, ով նաեւ հաղորդավարներ փառատոնի, խոստովանում է, որ ամեն անգամ Արցախում լինելով մի նոր էներգիա է ստանում ու երազում է գոնե մի անգամ Արցախի ճգնաղ հնարավորությունը վայելել երկնքից պարահրապարակը ինձ թվում է բարիս բուն իմաստով թրիչկների մեջ է լինելու, բայց թրիչկների մեջ է լինելու նաև տարբեր տեսակի օթային շոուներ ունենք, որոնք եւ ինքնաթիռային շոուներ են եւ միևնույն ժամանակ մարդիկ կարող են թռնել պարապլանով, օթապարիկով, մի խոսքով վայելել Արցախի ճկնախ բնությունը նաև վերևից։ Օթային աննախադեպ շոուն վայելելու եւ նրա մասնակիցը դառնալու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունից, Ռուսաստանի Դաշնությունից Արցախ են ժամանել հարյուրավոր հյուրեր։ Տպավորված են այն ամենով, ինչ տեսել են։ Իսկ Հալարիսա Սարգսյանը, ով երկնքում հիանում էր ազատ Արցախի գեղեցկությամբ, իր տպավորությունները կիսեց մեզ հետ։ Մենք պարշտների թիմից ենք, կատարում ենք պարշտային թռիչքներ եւ ցենց սիրուն տեսարաններ ենք մատուցում ժողովրդին։ Ջան, ուզում եմ զգացողությունները իմանամ, այ ինչպիսի զգացողություններ են կոնկրետ թռիչքի մասին։ Մեր համար ճիշտ ասած սովորական աշխատանք է ամեն օրվա աշխատանք։ Բայց ամենայն դեպս ազատություն, վայելք, սիրուն այլի, հաճելի սիրուն։ Օրվա երկրորդ կեսին փառատոնի կազմակերպիչները հանդիպեցին լրագրողների հետ։ Մամլոասուլիսի ընթացքում նրանք պատասխանեցին հայաստանյան եւ արցախյան լրագրողների հարցերին։ Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը կարևորել է նման միջոցառումների դերը երկրի զարգացման գործում։ Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արտակ Գրիգորյանը նշեց, որ փառատոնը նպատակ ունի Արցախում զարգացնել զբոսաշրջության ոլորտը, բարձրացնել տեղեկացվածությունը Արցախի թեթև ավիացիայի ներուժի մասին։ Արցախը որպես փառատոնը նաեւ ուղղված է զբոսաշրջության զարգացմանը։ Ինքնի փառատոնը չի կարողանալ լինել ուղղակի զարգացման միջոց, բայց փորձելով նշանակություն ունեցող միջոցառումներում։ Հավելենք, որ փառատոնի նախապես գրանցված մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել թռչելու երկտեղանոց տուրիստական ինքնաթիռով։ Օթապարիկների տոմսեր գնաց մասնակիցներին հետ է վերադարձվել գումարը, քանի որ անձրևի պատճառով թռիչքները ցավոք չկայացան։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Նախագահ Բակո Սահակյան այսօր ցավակցական ուղերձ է հղել Իգոր Մուրադյանի հարազատներին։ Ուղերձում ասված է. Արցախում խորցավով տեղեկացան անվանի հասարակական քաղաքական գործիչ Իգոր Մուրադյանի մահվան մասին։ Վաղաժամ կյանքից հեռացավ մի անձնավորություն, ով եղել է Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման առաջնորդներից մեկը եւ արել է հնարավորն ազատ ու անկախ Արցախի հանրապետություն կառուցելու ուղին բռնած արցախցիների օրինական շահերի պաշտպանության համար։ Արցախի հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից անդառնալի կորստի այս ցաներ պահին ցավակցություն եւ զորակցություն եմ հայտնում հանգուցյալի բոլոր հարազատներին եւ մերձավորներին, մաղթում տոկունություն եւ ոգու կորով ասված է Արցախի նախագահի ցավակցական ուղերձում։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անբավարարություն, երեկոյան ժամերին հնարավոր են թույլ տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 19, ցերեկը 25-ից 29, հովտային շրջաներում ոչ 33 աստիճան տաքություն։